branco, scanner, colors. Tantos planos em ações, cópias em fotos. Reprodução de povos, Adão depois Eva. Revelação, imagem, semelhança sem prévia. Nascem réplicas do criador, a cara do pai. Idênticas, originais, autênticas, tipo bonsai. E depois de mil anos, vezes dois ou bem mais. Cópias mutantes fazem de tudo, copiam pessoas, tentam ser iguais. Uma cópia. Uma cópia. Eu já quis ser craque, quis ter meu destaque Vi os bambambam bam, bam de lanche, que sua snap Eu já quis ser Jordan, eu já quis ser Shaq Que celebrou James e o Kobe no ataque Aí me deram a dica, que nada se duplica Que toda formação é uma cópia exclusiva Uma cópia de uma zica, semelhança rica Imagem que do original só uma cópia fica Quem é esse aqui? Quem é esse aí? Quem é esse aqui? Fala pra nós quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Solta sua voz. Ficar igual alguém, não me escondo, já tentei. Por um momento esqueci de tudo que é bem. Esse jeito descolado, meu cabelo enrolado, feito em especial. Criado com criatividade, criador. Criador. Acha então ouvi o sopro da vida. Oh! Própria imagem, semelhança de quem me fez. Tipo espelho, me assemelho, cara, xerox dos três. Eu já quis ser acumula acumular quilate. Ser magra como a Barbie, sem parar com o chocolate. Eu já quis ser Whitney. Eu já quis ser Martin. Pra parecer alguém, já arrastei sotaque. Já pareci piolho, parecendo com os outros, com os like da quebrada bamba e os criminosos. Identidade não é RG. É o que cê é e o que quer ser. Copia e faz igual quando não sabe mais quem é você. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Fala pra nós. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? É quem é esse aí? Solta sua voz. mais fácil é imitar, limitar Por uma máscara pra parecer alguém Bem feliz, dono de chácara Se livre do disfarce, vai Bota a cara lá, xará Sem medo, sem segredo No temporal de Sansara Vamos lá Fala é garoto, não adiciono fake Seja você mesmo, não se esconda lá no Face Bond, Blade, Arnold, Wolverine Vai pensando que é tudo como Super Cine Ctrl C, Ctrl V, copiou, colou, salva, salve Uma rica de menino, tudo igual Cerebê pra pensar, cérebro pra agir Mas pra que? Se posso copiar já tá legal Sou uma cópia não copiadora, chega de imitação barata, tô de boa. Vai moleque, voa viva e vá além. Seja você mesmo, se não for, não é ninguém. Quem é esse aqui? Quem é esse aí? Quem é esse aqui? Fala pra nós. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Solta sua voz.